Parlar de la música dels Estats Units significa parlar de diversitat, d'una història marcada per la barreja de cultures i tradicions i que resulten en una diversa gamma de possibilitats harmòniques, melòdiques i rítmiques. En un país en què la cultura africana va arribar a través dels esclaus, l'europea a través dels colonitzadors, tenint ja en la seva terra la rica cultura dels pobles originaris, a part de les grans onades d'immigració al llarg de la seva història, és natural que avui dia trobem una línia del temps musical marcada per grans episodis, tan diversos com el seu territori, de dimensió continental. Els habitants de les primeres colònies van portar a aquest nou país la tradició musical europea, principalment la més popular i folclòrica, amb balls i cançons transmesos de forma oral, que van acabar adaptant-se al nou territori i així guanyant noves formes i facetes. Compositors de la música culta d'aquella època no tenien pudor en barrejar la música popular en les seves obres. Es pot sentir la frescor i llibertat respecte a un sentiment popular en moltes composicions clàssiques. Ja les músiques de compositors pròpiament populars són les que, com molt sovint en aquest país, van guanyar gran popularitat i èxit. Danny Roth és músic de Nova York, del Bronx. Va néixer en aquesta caldera de creativitat, art i música, donant els seus primers passos en la música des de petit, amb el piano i el fagot. Va freqüentar una famosa escola de música, la Fama, i a partir dels 17 anys va començar a viatjar arrel del país i al món, passant per San Francisco, Canadà, Mèxic, Latinoamèrica, i amb els 28 anys va estudiar en la famosa escola de música Berkeley, en Boston, on va conèixer amics músics de tot el món, incloent Espanya, país on va venir a treballar com a professor de música i també músic de projectes, com un que li va portar a Mallorca, on viu fins avui. Dani ens conta una mica més de com va començar la seva vida en la música i com és la seva relació amb aquest art. Desde muy joven quería ser músico. Desde los cinco años recuerdo haber oído un tema en la radio, Stacoli, por el artista Lloyd Price. Y es un tema tipo New Orleans, rhythm and blues, y me fascinó. Y en este momento recuerdo esto, era los cinco años. Me quería ser músico. Luego en la escuela primaria, en la primera clase de Do Re Mi y quedaban estas flautas de madera. Mm, do, re, mi, decía, y miré a mi alrededor y todos los alumnos estaban confundidos, pero esto para mí parecía que lo entendía. Luego había oído del famoso bluesman Robert Johnson que hizo el pacto con el diablo en el cruce de caminos, en el crossroads, famosa historia, mito o leyenda. Y yo también tuve un pacto con el diablo, con Dios, no sé, que yo quería ser músico. Quería que la música para mí sería una cosa fácil, no que no estudiado, sino sentido, muy fácil y que a cambio daría pues que siempre lo, lo haría durante toda mi vida. Y yo creo que precisamente esto es lo que me fue concedido. Que sea una cosa fácil, lo es para mí, es un juego. Y bueno, lo he hecho siempre, lo que podría haber pedido dinero, pero no. Entonces así comencé. La música tradicional blanca en els Estats Units va ser creada a partir d'arrels de la música importada d'Irlanda, Escòcia, Alemanya, Anglaterra, entre altres. Va guanyar nous formats a la nova terra, sent utilitzada principalment en el seu principi en l'església paral·lelament al gospel afroamericà moltes vegades és posada en una mateixa borsa anomenada country, una denominació creada en els anys 20 com a objectiu d'unificar sota una etiqueta aquesta tradició blanca. Però dins d'aquest concepte existeixen molts gèneres com el bluegrass, el honky-tonk, la música cajun, que ve de tradició francesa. Això només per citar alguns. I quan passem a la tradició afroamericà, entrem en un terreny encara més complex i ple de camins, una cultura ja múltiple, portada per esclaus de la també múltiple Àfrica de diferents i complexos sons i ritmes. La música feta en els camps, cantades a capella durant el treball, va acabar fusionant-se de forma orgànica i natural amb altres ritmes de la cultura blanca, principalment la britànica i irlandesa, generant una sendera de ritmes com el blues, el ragtime, el mundialment oïd i interpretat jazz, també el seu format religiós conegut en tot el món, el gospel, entre tantes altres. Danny Roth va viure la música sota la influència d'aquesta barreja, ell ens conta com va ser la New York de la seva joventut i la gran efervescència musical que es vivia en aquella època. Estava ja en el rock, en estos años y tocaba la guitarra y eso es lo que realmente, bueno, me gustó también a Fagot. me gusta la música clásica. Creo que aquí hay que mencionar que fue una época increíble, estamos hablando de los años media de 60 en Nueva York era un momento de mucho cambio, de blues revival, del comienzo de la escena folclórica, venía Dylan en Greenwich Village, había muchísimo movimiento. Yo de hecho a los 12 años había comenzado a cantar en estos coffee shop en Greenwich Village, donde unos años antes había tocado Dylan donde no ganábamos casi nada, ni servía alcohol, solo cafés. Y pues esto era un momento muy vibrante en Nueva York. Otra cosa que merece mencionar, en ese momento conocer a los músicos era una cosa muy fácil, no era la seguridad. Hoy podías acercar a los músicos en un club o lo que sea hablar con ellos. Había en Greenwich Village una cosa que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero el loft de músicos negros de jazz que reunía ahí con todo tipo de fauna yo iba ahí con mi fagot y tocamos con un cello y tocando jazz. Quién sabe lo que era el jazz en ese momento, no sabía nada, pero una cosa muy amable. Y yo creo, como también he visto un vídeo del famoso está en YouTube el famoso bajista Victor Wooten, que es un idioma y lo que facilita el aprendizaje de la música es que un músico joven puede tocar con músicos mejores que él sin ningún estigma y así aprende haciendo. Ah, y eso es como aprendí. Yo a los 8 9 años conocí otro chico de, de, un año mayor y yo y otro amigo mío estuvimos siempre en su casa durante todo el día. Él había sacado un disco de blues y y nos enseñó eh, atiendo, viendo como dónde ponía la mano y comenzamos a sacar también de discos nosotros. Esto es como aprendí, es la mejor manera, con más gente, sin papel, sin explicación, teoría, no, no, todo ahora. Bueno, lo que los espacios para tocar que mencionas, había muchísimo más empleo, había muy buen rollo, la escena folclórica era muy distendida, muy amigable y así esto era Nueva York de mi juventud. En els Estats Units, post-Segona Guerra Mundial, la música que va marcar la vida i els oïts dels americans i de gent de tot el món va ser el rock and roll. Nascut en els anys 50 entre una barreja del rhythm and blues negre amb el country blanc, va ser un ritme venut per grans companyies discogràfiques com un producte de consum principalment per un públic d'adolescents de totes les races. Un acte astut i ràpid de discogràfiques que venien un país on s'acostaven els negres i blancs, però amb un racisme que persistia. I dins d'aquest context, un públic jove rebel que volia sentir música racial trastocant l'ordre d'una societat segregadora. Una barreja que mai va deixar d'acostar-se dins d'un país que també encara persisteix en una segregació racial que genera notícia i comoció mundial com la més recent mort de George Floyd. Danny, com un americà, encara que sigui content vivint en Espanya i en l'illa, Passejant en diferents tipus d'estils musicals i projectes, no deixa d'enyorar la seva terra tan musical i plena d'oportunitats. Ell ens conta com sent la música i la valoració dels músics aquí en Espanya en comparació a la seva terra d'origen. Bueno, él dice que Estados Unidos es uno de los dos, tres, cuatro países con mayor fantasía. Bueno, luego cuando pensamos en la India o algo así, es tremendo. Los músicos en la India también, tuve bolos en India, conocía músicos famosos. Pero lo que es música occidental, pensamos Cuba, Brasil y Estados Unidos como los tres países más fuertes y en eh, España no hay ese tipo de tradición tan fuerte. La música española tiene su vertiente para mí más fuerte en el flamenco. Los gitanos son aún ah, discriminados aquí, son, son de segunda clase, ciudadanos de segunda clase, pero tienen un fantástico músico. Y esto es el folclore puro en el sentido que no es estudiado, no es leer, es hacer todo por oído. Y esto está mezclado con música clásica española, pero también y hoy el pop español y todo esto es una imitación realmente de música americana mezclado con estos aires españoles. Otra diferencia ahí es que en Estados Unidos se considera que ser músico es algo. Aquí no, es un payaso músico, a ver que encuentras un trabajo y hay muchas diferencias. Otro es que aquí en Europa en general <clears throat> el gobierno subvenciona hasta cierto punto, la gente puede quejar, pero en Estados Unidos nunca, hay, nunca hubo un duro para eso vas a tocar en el club, en el bar, y si gusta la gente, repites, y si no, no, repites, no hay más. No sé qué decirte, no sé cómo en ese sentido me quedé tanto tiempo aquí. Realmente, en cierto modo, habría quedado en Nueva York, habría tocado seguro y habría tenido mucho más miras por arriba, pero estoy aquí, estoy contento también, tengo mi vida aquí. sweet Jane. She lost her sparkle, you know she is not the same.